Ja ću pratiti. Ok, ja ću da, da ukucavam u, u, u rješenja, a neka, šta ja znam, ajde prođemo prvo, ne znam kako ćemo, imamo znači na Facebooku i imamo, možemo redom da vidimo šta je, šta je Nikolić predložio. li Jovan novi član? Jovan jest, Jovan je e, korak. Pratit će se. Okej. Okay. Um, I sad sam otvorim rečnik. E, ove stvari koje plave u rečniku, e, one su u stvari, ehm, ja sam ih ostavila onako da, da, da ih prosto prođemo sigurno, ali ako hoćete možemo da idemo jedan po jedan i da vidimo ako neko ima još nešto da, da kaže ima tu Nikolić vidim za, za Balanced Load Economy, pa šta ja znam, možda jedan da, da, da preuzme taj Nikolićev tekst, a neko da preuzme onaj tekst eh, prevod eh, Jovanove prevode na, na, na, na ovaj, Jovanove prevode na, na Facebooku. Ja ću da unosim onda šta treba i eto. Rajko prati chat, uh, Igor snima, i treba nam znači, neko da prati ovo Nikolićevo, ovaj dokument i neko da prati e, Facebooka, ja ću da, da nam upisujem ovaj rečnik. Mogu ja da pratim ovaj Nikolićev tekst, a Facebook ću da isključim pošto me net zajevao, pa ću da isključim sve što mi nije potrebno. Pa, tebe najgore čujem, mislim da, da, ovaj, da Čiru super čujemo, on bi možda mogao da prati ovo Nikolićevo, a Marija bi mogla da prati recimo Facebook, pošto tebe baš, baš, baš prekidaš, tako da mislim da neće biti produktivno. Okay, okay. Evo, mogu ja ovo Nikolićevo, a Čira na Face. Ajde. Ajde, može. Samo, šta na Facebooku? <laughs> pa znaš kako, ima na Facebooku tri posta koja su nam vezana za, za, za rečnik, a to je onaj gde sam ja pitala Future by Design kako biste preveli i ima uh, prevodi, uh, evo kako ti je Jovane tamo username, i ima, i ima Marina uh, je nešto pitala i Marija je pitala u jednom trenutku za to kako ćemo timove da nazovemo, znači na Facebooku ima svašta. Ne znam, ovaj, možda bi bilo dobro da to sve u ovaj jedan dokument. Čekite onda. Ili ajde idemo već kad da sam ja već otvorila face, mogu i ja da Prilike pa da, ćemo da. jedan, možemo, možemo Facebook na kraju da, da prođemo ili već prosto, kažem, ima tu 5-6 postova vezanih za neke stvari, pa šta znam, krenemo redom pa ćemo da vidimo. Aktivist Orientation Guide, to je kao vodič za aktiviste, jel se svi slažete? Da. Slažem se. Može. Slažem se, ali gde to? To pa je u SBHC rečniku. Prvi. Znači, Activist Orientation Guide ide po azbučnom redu. Um, možda bolje da kao ako se neko ne slaže da kaže da se ne slaže, manje, manje će nam vremena tebi. Dakle, advertising, reklama, propaganda, reklamni, propagandni, aircraft, avion, letelica, Balanced load economy, balansirana ekonomija i Nikolić ima nešto za to. Ima uravnotežena. Uravnotežena meni lepše zvuči. A srpski je zvuči sigurno. Ja mislim, ako se neka ne ne kaže, ali da možemo to... Ili možda ajde možda neki... Hm, Balansirano da, da, je odnačeno, da, e se svi slažu. Odnosno, ko se ne slaže. Baner, da ostavimo baner, mislim da su ljudi na tu temu pričali. Pa ne znam kako ćete prevesti to mesto za reklamu neko, na sajtu. Ali ono nešto kao preuzmite ovaj baner, nekako mi oglas glupo, odomačila. Reklama isto nije reklama, ako je Venus projekat, baner, i u suštini jeste Milana, tu, tu bi ti mogla da, da, da kažeš. A mislim da ima Nikolić u tome i mislim da ima i na Facebooku nešto o tome. Zar se na televiziji nek si ti Kajron? Kako? Kaže, baner je na net... Marija? Pa ne znam, ja bih odrela baner, pošto u suštini nemamo adekvatnu srpsku reč za to, a prihvatamo je kao anglicizam. Tako da poznato je, šta, zna se šta je baner. Kažem, on ima izraz drugi nastup. Ali recimo, ja mislimo da, dobro, to je na sajtu, ko ode na sajt, taj zna valjda šta je baner, a nećemo imati pominjene reč banere u tekstovima, tako da možda, ono, ako, ako se nađe to u nekom, kako da kažemo, onako, u nečemu što nije sajt, nego je neka, neka pisana, neki tekst ili neka knjiga ili već nešto, onda možda možemo razmislimo kako da, kako da to prilagodimo. Ok. Šta? I tebe očinu. čujem majko se nešto gubi, ovaj meni krči, ja ga ništa nisam razumeo. Milana kaže baner, inače znači zastava, ako je štampa u pitanju, a ne postoji drugi izraz na srpskom koji bi... Plakat. Hm. Hm. to je plakat, nas damo plakat. Hm. Milana, ja, ja tu i na Milanu i na, i na ovaj, Mariju računam Pa znam, ali tražio sam neku crodnu reč. Razlika između, između plakata i banera što je baner u elektronskoj formi u principu, a plakat je fizički odštampan papir. Ne, ja se potpuno slažem, među nama to vrlo, vrlo, ovaj, vrlo reč e, u svakodnevnoj upotrebi, ali uh, kapiram da, da moj čale već i moja mama da bi bili u fazonu kao šta bane, šta je to. Mislim, znači da probamo, da smislimo, uh, hm, da smislimo još neku, da ostavimo baner za sada, pa da, pošto kažem, ovo, ovo radimo za, ali da, da probamo da, da, da razmislimo na tu temu kako bi mogli da ga prevedemo nekako na srpski da bude jasno. Uh, Evo, on je dao... Izvini? Dala je link. Znači, rečnik Proveravala sam, proveravala sam i ja tamo, nego, nego kažem ono, e, e, bajak, transparent, pa možda transparent. Preuzmite ovaj transparent. Format oglasa na internetu. Istaknuti naslovi. Kraljevska ukrasna zastavica na ceremoniji. Preuzmite ovu ukrasnu zastavicu na ceremonijalnoj trubi. <laughs> Ove, ovaj, možda, možda transparent. Šta kažete? Pa, transparent se u srpskom jeziku koristi kao, kao reč koja označava parolu koju nosiš napisanu na protestima i direktno se s tim povezuje uvek. A baner je svako ko koristi internet u bilo kojoj meri iskoči mu bar sedam banera sa natpisom preuzmite ovaj baner ili stavite ovde svoj baner ili šta god već, tako da mislim da je opšte prihvaćena reč u srpskom jeziku kao takva ali kako god. Opšte prihvaćena red među kompjuterski e, obrazovanom populacijom, ali dobro, e, šta mislite o preuzmite oglas za internet? Preuzmite internet oglas ili već hm, na internet oglas, ali... Da, ali da. e, niko izvan e, kompjuterskih obraz, ovo, niko, niko izvan računara neće videti baner. Da, to, to, sam baš sam razmišljala. Ali neće sam... se koristiti nigde drugde u tekstu osim na računaru i onda automatski ko zna dvore računar ko se, se bavi internetom znači šta je baner. Ja mislim da je okej okay da ostavimo. Ja mislim da, da moja keva nikad neće znati šta je <laughs> baner, ono iskreno. Pa bih pokušala zarad i takvih ljudi ili klinaca ili tako nešto da možda nađemo nešto, ostavit ćemo pa možda će se pojaviti neka dobra ideja, ono, ostavimo samo još otvoreno za neko vreme, ostavimo baner i prevodimo za sad kao banera da, eto, razmislimo na tu temu. Ljudi neupućeni u IT termini kako treba bolje asocijacije kako bi našli to na sajtu. Predlozi, reklama, plakat, pozivnica. Ništa, ostavljamo za sad, pošto se slažemo da se ne slažemo. Ajde da upišite ako imate neki predlog. Odnosno kažite ako ima da upišem. Ana, evo Muni kaže lepo, ovaj, mi internet ne prevodimo e, kao ni mnoge reči iz računarske terminologije, tako da e, onaj ko se bavi računarima, ko koristi računare, internet, e, naučit će neke pojmove, ne znam, mislim, da, da ne treba da se bavimo da, da, da se zadržavamo mnogo na ovom, preveći ovom. Dobro, okej. A da. Beyond money, politics and war. Iznad novca, politike i rata, da se slažete ovo iznad? Cool. Ako neko se ne slaže, stavi tako bolje. Blueprint. E, u Bensonu daje šematski plan ne znam, ja bih rekla nas, pre nego šematski plan. Da, nad. Projekt. Pa nekako, ja mislim da je blueprint, uh, kako da kažem, precizan, ono, plan, prosto nije samo, na, nekako mi nacrt zvuči kao skica, a, a, a ovo treba, čini mi se da treba da u stvari bude asocijacija da je to završen ono, mislim... Završen da. projekat, to je dobro je rekla. Ali da, da, ne možemo sve projekat, i Venus je projekat, i, i, i Blueprint je projekat. Ne, u stvari Blueprint je tehnički crtež. Znači ono zaista po čemu se radi bilo koji objekat, e, grada ili bilo koji mehanički industrijski deo. To je konkretno blueprint, jer oni rade na onom plavom papiru i zato se u stvari zove blueprint. Kod nas i to bilo ili nacrt ili tehnički crtež. Ja se slažete da bude tehnički crtež? A ono suštini projekat je kod nas u detalje onako. Možda projekat malo opširnije, projekat podrazumeva i nešto drugo, ne samo blueprint, on mora ima neki ili koji jedna mega teoriju iz otkud znam. Nekako zato što, zato što su to blueprintovi, kapiram da su to stvari po kojima može da se, da se pravi. A nacrt mi nekako, del, mada, mo, ako mislite da je nacrt, kažite, ajde da vidimo, tehnički crtež, nacrt, projekat. Pa mislim da... Možda... Ne znam, meni nad najlepše zvuči. Mislim da i nacrt i tehnički crtež mogu da, da budu u optice, zavisi od smisla rečenice, prosto nekad ti, tehnički crtež će ti biti predugačko za, ili neće da se uklopi u, u smisao, a znači malte ne može da prođe jedno i drugo. Još neko? Pa, u zavisnosti rečenice, kao što kaže Igor. Jer ne možeš da kažeš tehnički crtež za, šta znam, zgradu ili tehnički projekat zgrade i u principu tehnički crtež, da li mašinski, da li građevinski, da li šta god već. Kod nas je to uprošteno, jedna reč se koristi za, za mnogo različitih stvari. Pa, u sve ovo što smo naveli je tačno. Tako da može bilo šta od toga što kažete u zavisnosti od konteksta i od rečenice. Ništa, onda ćemo da ostavimo sve, tehnički crtež, nacrt, šematski plan, tehnički projekat. Eto buklet, brošura, knjižica, i to ja bi možda, šta je znam, brošura, brošura, ali ajde kao da li možda knjižica, tom, da li, kako bi imali nešto, e, plan isto možda. Ništa, se slažeš onda Bojana da brišemo ovo, pošto smo sad sve to stavili ovam. I šematski plan i plan i nacrt. Klimac, Ja sam za to da ostavimo sve ovi, svih ovih pet i da po potrebi ono možemo da imamo i sinonime tu. Dobro, ako čutite znači da se slažete. Boom and bust. To je Marko još kad je prevodio, kad je prevodio ovaj, ono Modern Money Mechanic. E, nije bilo krah, ja sam pomenila, nekako drugačije bilo, ali ovo nam je bilo malo sporni pojma, da se on često ne pojavljuje u, u, u prevodima. Ima neko neku ideju? Deseti red. Boom and bust. A je ovaj... Znam da je bila neka polemika oko toga, ali stvarno sam ne sećam šta smo beše rekli za to. Ja, e, I taj neko koji je promenio i koji je ovu desetu izbrisao i Elizabet nek uradi undo dva puta, pa neko ko je nešto tu sad čačnuo, nek vrati. Ko ima undo, taj čačnuo, verovatno. A piše da si ti. Nisam, meni na undo radi nešto drugo. Ops. Ja ne mogu. Dobro je, vratilo se. Možda prokvatika. Ima neko još? ali je e, u principu pojam vezan za ekonomiju, pa je onda ja mislim uh, e, boom i bust kao, kao na berzi e, u tom smislu, da, da je u stvari, kako, kako, bi, kako su ti berzanski možda i uspo, ne znam. Pa nema neki bolji predlog koliko mi se čini, ostavi ga za sad ovako pa ćemo da vidimo. Imam predlog samo, ovaj, možda je bilo dobra jedna posebna kolonija, možda u okviru ove reči, ovaj, da, da se navede uh, deo rečenice ili cijela rečenica mm. ili oblast uh, u kojoj pripada reč, jer ovako izvlačenje iz konteksta uh, teško je dati neki uh, približan prevod. Evo, napravila sam dek ono koja se zove primer, e sad moram da da raširim da, da ne bi ono... Ajde ovako, pošto ovi još uvijek nisu aktivni, pa kad dođu skupit ćemo se. Dobro, e, ovo je Elizabeth Man Borghese, to, kad imate, kad u principu nađete na neko ime koje ne znate kako da transkribujete, a sva imena transkribujemo, e, petnite na Skype ili probajte da nađete, zove se, e, ja sam ga kupila u matici, zove se novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena i u principu imamo to pa možemo da proverimo za mnoga imena kako, kako se transkribuju, tako da ako imate neki, ono, samo, samo da postavite na na Facebooku i, i rešit ćemo. Caring capacity of the earth, to sam sigurna da je bilo kod Nikolića, a i na Facebooku bi trebalo pogledati. Jeste, održi, održivost zemlje, održivi kapacitet. Neko još neko ima neko, ovo nam, je, ovo nam se stalno ponavlja. To je u suštini koliko zemlja može da, da, da, da ponese stanovnika, jel tako? Da, da održi praktično, kako bismo to... Ne znam, a, a, da li, ako ne možete svi da ukucavate, mogu da vam dam prava, samo mi u chatu ostavite, stvari da im. A po meni možda i ne mora da se prevodi sve, možda stavimo samo kapacitet zemlje, zašto bi ubacivali bukvalno preveo. Dobro, i to ima logike. Evo Milana nešto. Biology is defined carrying capacity as the maximum population of a given species that can survive indefinitely in a given environment. Jovane, Marija, Nositi kapacitet zemlje, bolje kaže kapacitet zemlje. Pa kapacitet zemlje može samo kapacitet, može čak i održivi kapacitet ili nosivost, mada nosivost, ne znam. Da, nosivost nešto... Hm. Ali ovo prihvatni kapacitet mi nikako ne zvuči lepo. Ovo ostalo i, i može da se upotrebi. Neko prvi prevod da ovaj video sam da, da piše nosivi kapacitet, nosivi, noseći, ne znam, to mi dobro priča. A, a, a kapacitet nosivosti zemlje, je li to ima neke pameti? Hm. Dobro, neka ostane, neka ostane, ovaj, neka ostane plavo, pa da razmislimo malo i na tu temu, pošto je to onako meni nekako što, što jasnije o čemu se radi, znači sa što manje reči, a da bude ipak Pa ne znam, mislim da od svega ovoga, sve ovo što smo pisali može da se upotrebi za, za tu, o, za taj pojam, u zavisnosti naravno i od konteksta, ali mislim da je ovo u redu. Samo ja mislim da održivost zemljem ne može, Možda održivi kapacitet zemlje, ali mi ta održivost nekako uopšte nema. Carrying capacity, nema uopšte održivost. Tako da bi održivi skroz nosići kapacitet zemlje. to mi isto rogobatno Boži mater. Hm. Dobro, neko ostane. Ako neko ima ono neki predlog sad ne kaže, ako ne idemo dalje, ostavljamo plavo. Neko ostane, pa pojavit će se neko ko će da, da, da smisli. Dobro, e, čepter chapter poglavlje u literaturi, chapter u organizaciji ogranak, srpski ogranak. E, to je u redu, circular city, kružni grad, city planning, urbanizam, urbanističko rešenje. E, Plan grada? grada se kod nas koristi za mapu po kojoj možeš da šetaš po gradu, a ovde se misli na, e, na, na plansko stvaranje gradova, znači mislim da urbanističko... Pa to je urbanizam, kako? Pa da, urbanizam koristimo, znači, to smo uzeli tu reči. Slažete da ostane urbanizam, ili mislite da to može još nekako da se posrbi? možda bolje ovo urbanističko rešenje. Pa ne bi, to svuda govori tako je, ušlo je u narod. Može urbanizam bre. <laughs> Nešto što bi mog, mogao neko pogleda na onom, vija, u stvari u da ima da ima neki, to onako uspucali jeste urbanizam e, odomaćen, ali ja nisam sigurna da, da, da, da ljudi svi znaju tačno šta je urbanizam, pa zbog toga možda. E, pa, pa jedino gradski, nema šta. Pa znaju svi... Uređenje grada, ne znam kako. Ako su ikad probali da dobiju bilo kakvu dozvolu za gradnju, renoviranje ili bilo šta slično, imali su takav sudar s urbanizmom da im nije bilo dobro, tako da sigurno svi znaju šta znači. E, evo kaže ovako, urbanizam, e, urbanus, gradski, varoški, e, uređenje gradova s obzirom na estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika, hm, ništa, urbanizacija, naglo razvijenje gradova, urbanizirati i učiniti po gradski, mislim, to je to, nema što inženjer, arhitekt koji se bavi urbanizmom, urbanizam, to je to, možda urbanistika, ali ne, ja ne znam, ako smisli neko bolje, Slažite se Igorom, e, vjerovatno, mislim, od osnovne škole e, deca čuju, ne znam, u petom razredu kad krenu, kad počnu da uče tehničko obrazovanje, čuju organizam, tako da ne bi trebalo da se na više. Dobro, idemo dalje. E, community zajednica, corporate crime, privredni kriminal, corrupt, pokvaren, iskvaren, korumpiran, podmitljiv to podmitljiv, mislim, ne znam, ali pokvaren, iskvaren, kako biste korapac? Ima neko možda još neku ideju? Pa, to je isto jedna od starih, starih reči, više se koristi ovo sad pokvaren, iskvaren nego podnitljiv. Podmukao, ne, nije, šta si rekao, znači pokvaren, iskvaren, jel? Da, da, primitljiv, znači primam i to. Da, se ovo je nešto ovo podmitljiv, to mi nekako... A ne koristi se, bo bolje ostaje ove tri, tako da. Dobro, e sad, uh, Creative Commons uh, license. To je, to je nešto što ima veze sa, sa, sa, sa, i, sa i, i Venus projekat radi u okviru toga. Da li mislite da je ovo kreativna zajednička licenca e, dobro, to bi recimo Milana i Marija mogli, šta ja znam, imati neki predlog? u znam šta je, ali sad baš konkretno za prevod recimo da vidimo da pokažem nešto. Ja sam tražila na netu, nisam našla nikakav prevod, nego sad onako čisto da, da vidimo da li, da li je ovo u redu i to je to. A na šta se odnosi, ko nisam ukapirao ošto na šta se misli kad se to kaže? Marija? Pa googlej, izaći ti odmah šta je to. Ima Wikipedia, Kaže, is one of several copyright licenses that allow the distribution of copyrighted works. The license differ by several combinations that condition the terms of distribu distribution. They were initially released on December 16th by Creative Commons, a US non-profit corporation founded in itd. dozvoljava znači distribuciju uh, uh, materijala koji ima kao, kao ja mislim da, da to, to je Venus projekat na neki način dozvoljava distribuciju tog materijala dakle može da se da se ono Pa može da se kori da se reklamira patentirani materijal ukoliko nije u profitne svrhe, znači da se ne zarađuju pare na tome. E sad, sve ostalo je web, znači možeš da reklamiraš i sve to, da pričaš o tome, da spominješ i da koristiš originalne materijale koje ta organizacija pruža, ali ne smeš da zarađuješ pare na tome, to je Od dakle, onda možda zaječka ga ne opisuje baš najbolje, kako bi smo commons pre, preveli. Možda ima na ovom eudiktu. Pa, common jeste odnosi se na, na zajedničko dobro, u smislu da se sve koristi kao zajedničko dobro i da koristi svima, ali sad treba da nađemo dobar izraz za to. A kreativno zajednička autorska prava, da evo baš licenca, no ga. Ne razumem se u to baš mnogo. Kreativno zajednička vozačka dozvola. to je u stvari skup pravila koji dozvoljava, odnosno koji dozvoljava nekim ljudima da to, da to, ovaj, da to rade, koliko sam sad, odnosno da šire, da šire materijal bez, bez ličnog profita, tako? Tako je, ajde da smislimo kako bi to najbolje, naj, kako bismo to najbolje preveli. Da, i e, u suštini uglavnom se odnosi na intelektualnu svojinu ili umetničke, e, ovo, e, umetničku vrednost, tako da ne znam sad konkretno kako bi to lepo složili. Nije zajednika, da vidimo šta... Dnevna hrana, društvo koje hrani narod, običan narod, prost, treći stalež, zajedničke zalihe hrane. Ja kreativna narodna licenca, a? Kao da, kao narodna licenca, ali se ne odnosi samo na jedan narod, tako da to ne može da se stavi. Baš jako. Ali može međunarodno? Međunarodno može. Bravo. Mislim da je Možda, opet ne pokazuje dovoljno da, da može da se šeruje, da, ali bolje nego narod. Hm. Mada mi ovo kreativno A ovo? da bude u, u tom kontekstu. Kako? To kreativno... Op, šta? Ajde, Igore, opšte smo čuli. kažem, nešto mi ta reč kreativna ne uklapa mi se u to međunarodna licenca ili opšta licenca to kreativno štrači jako u celoj priči. Da, u suštini e, odnosi se na kreativan rad. Međunarodna licenca treba da se odnosi na taj kreativna, kreativan rad, nije međunarodna licenca, tako je kreativna malo lako ispada iz konteksta, se zvuči malo. Dobro, ajmo da se smislimo kako ćemo to dati dozvolu, dati povlasticu, dati službenu dozvolu, dopusnica, dopustiti, dopuštanje, dozvola, dozvoliti, licenca, obrtnička isprava, odobrenje, ovlastiti, ovlašćenje, patent, povlastica, razobručenost, razularenost, razuzdanost, službeno ovaj, odobrenje kreativna zajednička razuzdanost. To bi u stvari bila... Ovlašćenje. Međunarodna, e, međunarodno ovlašćenje za korišćenje intelektualne svojine, recimo. Samo ga uprostite malo. Kreativno, Stvaralačka. Stvaralačko. Creative. Ali ovo ste ispala sad. <laughs> pa dobro, dobro, ajmo, ajmo, brainstorming jebi ga. Moramo negde početi. Pa da. Pogledajte pa ovo, molim vas, evo link je dole u chatu. O, poslednje, jel? <laughs> <laughs> A vidio sam, da. <laughs> Odlično. Odlično, ja mogu da ovo <laughs> Evo, je od zajedničko kreativno dobro. Opa, pa, dobro, dobro. Zajedničko kreativno dobro. Zajednički, patent. zajednički kreativni patent. ovlašćenje za korišćenje intelektualne svojine. Kreativni, kreativno zajednički patent. ajde, <laughs> ajde, ajde, ajde u četu. Ajde u četu dokumenta, ovde se strane predlozi. Da se ne, bi, ne čujemo jedan drugog pa nečemo ovde na dokumentu ima se strane chat koji otvori, tu piše što 9 other viewers i onda ima chat kad se to otvori. A podesit ćemo da možete svi da editujete ovu, ovu C kolonu i A da možete da dodajete i B da možete da ovu samo B da držimo da ne može ono da se da prosto svako uđe da promeni nego da u dogovoru to uradimo. E, o stranica na kojoj Marija ukazala, ovo ovaj, vidim da je to e, prevod e, stranice na Wikipediji koja kaže da je Creative Commons uh, neprofitna organizacija, znači ako posmatramo te reči kao uh, ime organizacije, ne vidim neku smisla da se prevodi Microsoft, uh, ne prevodimo YouTube, ne prevodimo... Uh, A kako bismo, kako bismo napisali, uh, da li bismo YouTube napisali J-U-T-J-U-B, jer ako transkribujemo ta imena, ili Creative Commons, ali da, i to ima, ali, ali prosto šta će ovo nekome da znači, treba da mu nešto znači, možda da, da damo uh, uh i engleski u zagradi, ali da neki prosto o, opis, odnosno prevod toga ipak uh, um, da ne moraju oni da idu na internet, mislim, jedan ga. Pa znam, upravo zato, ovaj, uh, da ne objašnjava mnogo, ne znam, uh, Microsoft isto ne prevodimo, ovaj, kao i mnoge druge reči, kao i mnoge nazive kompanija, ne znam koliko ima smisla baš prevoditi i objašnjavati, e, bitno je čime se kompanija bavi sad, e, e, tako, tako je ime. Ne, ne. A, to je ovaj, danas, današnji razgovor sa, sa, sa globalnim koordinatorom Lejem, kaže, ne pokušavamo da prevedemo za ljude koji već znaju šta je RBE, koji znaju da koriste internet, koji znaju engleski, koji su, nego, nego za one koji uh, za ovaj koncept nikad nisu čuli, za one koji e, ne znam šta je internet, znači prevodimo za sve, pa u tom smislu ja se skroz slažem da treba da e, neke stvari ono, polako uvodimo kao neke opšte prihvaćene reči i tako dalje, ali prosto e, kažem, možemo da stavimo u zagradi original sa recimo licenca, Creative Commons licenca, ali da nekako ipak da ipak hm, da ipak nekako to e, sročimo i na srpsko. Licenci iz perspektive dozvola za korišćenje proizvoda, Creative Commons, dozvola za korišćenje intelektualne svojine, hm, zajedno dobro, zajedničko kreativno dobro, oblašćenje, ovlašćenje, Ja ne znam šta da sklopim od ovoga. Javna kreativna dozvola. Hm, javna kreativna licenca. Hm? Ili javna... Umesto dobro poena. To je stvari organizacija koja se bavi zaštitom intelektualne svojine, kao što se neki bavi zaštitom autorskih prava, pa ćemo sad da plaćamo 3% od vrednosti svakog CD-a koji kupim u prazan. Tako, ne, ne, ne mogu da ga sročim. Znam o čemu se radi, ali ne mogu da sročim. Ili DVD i CD playera, zato što na njemu može da se pušta muzika. Tačno. Da li se mi platiti na mesni CD? Čak i na skenere se plaća. Hoćemo CD, compact disk, ili ćemo i CD i DVD da prevodimo sa kompjuterski disk, pa sad, ko ih jebe? A to možda bude hard disk. Da. Znači kompakt disk kako bismo DVD. DVD disk, jel? Ajde da to isto rešimo. Digitalni video disk, nema šta je. potrebu da DVD... Ali CD i DVD nema potrebe provoditi. Opet kažem, za one koji, koji nisu sa, sa tim prosto... Pa ako baš toliko ne znam, onda, onda kako je dospa na internet uopšte. Neće to biti samo za internet, to će biti i za flyere i za svašta nešto, tako da treba nam ta reč da imamo prevedeno i da znamo kako koristimo. Pa dobro, ali DVD diskovi se prodaju na svakoj trafici po ceni manjoj od kutije cigareta i otprilike zadnjih 15 godina i tako. Dobro. A šta kažete za javna kreativna licenca? Da ide, da ide i ovo, kako da kažem, na engleskom, ali imamo u zagradi, odnosno u zagradi na engleskom, da ovako ide ovo prvo. Pa može i to, ali ostaje u svakom slučaju otvoreno. Neka bude. Pa da, ali međunarodno stvaralačko ovlašćenje je kao da se u stvari mu da ovlašćenje da stvara. Tako je, upravo. Da. Odobravanje. Neki još um, link. To je, to je hrvatski, kako su ga preveli, isto kao, ja mislim, i ovo, samo što su stavili prvo Creative Commons na engleskom, pa u zagradi slobodan prevod. Zajedničko kreativno dobro. A? Može tako Meni tako, tako najbolje zvuči, jer commons je u stvari common goods, znači zajedničko dobro. Tako da nekako meni više ova javna kreativna licenca nije licenca kreativna i zato mi ne ide baš najbolje. Odnosi se na kreativan rad, na kreativno stvaralaštvo. Zajedničko kreativno dobro, šta mislite o tome? Marija se slaže, ja se slažem. Može. Može, može. Mislim da sada da neko ne da Znači, ovako, za sada, e, kada imamo to, e, da pišemo i srpski i u zagradi engleski, pa ako rešimo ovo i prestane da bude plavo, onda prosto koristite E, može zajednička kreativna licenca, ali mi delo vrlo opisno i dobro ovo zajedničko kreativno dobro. Šta mislite, da li license može se prevede kao dobro ili je razmišljate još na ovu temu ili gde ste, ne, znači baš nikoga i ja nešto se zamislila. Ne, ne, dobro se ne odnosi na licencu, već na kamen commons je common, skraćenica od common goods, a to su stvari zajedničko dobro. Licen... Da Evo ga u četu, uh, e, licence zajedničko kreativno dobro, tako bolje. Ja, e, samo sklonite, sklonite se iz, iz A i C kolone i stanite na B kolonu, pošto, pošto nekako mi čudno ne vidim jedno pet ovih, vidim samo na pola. Ili bar u prvu. No, nekako baš se teško vidi. Hvala. Jeste tu i jesmo ovo rešili, šta smo sad? pesma ostaje tako do daljnjeg. Koristi se srpski i engleski, pa idemo dalje. Currency in circulation, novac u opticaju. Design. Da, ovo je da, sve jasno. Design. Design, crtež, nacrt, plan, projekat, konstrukcija dizajn, projektovati, nacrtati, napraviti plan, dizajnirati, konstruisati i oblikovati. Slažem da, sve je to u redu. Da, sve je to u redu. Možda ovo oblikovati. E, dizajner crtač, dizajner projektant. Ili imaš neka možda? Dobro, Designing the Future, oćemo, oćemo, ovaj, ima, ima ovaj, e, post veliki u, u, na Facebooku i ne znam da li Nikolić ima nešto. Nema, nema. Planiranje budućnosti. Ko gleda Facebook? Ja sam taj, samo sekund. Ko gleda Planiranje, ja sam rekao i zamišljena, Ne, ne, ajde da, Marija će da pročita s Facebooka, e, ima dole i Jovanov predlog, ili gore, sad ja da to se pomera, ima Nikolić, ima Nikolić nešto za to. Design ili future je knjiga, a ima future by design, znači moramo napravimo razliku između ta dva. Koliko vidim, ako Nikolić na niša za design in the future. E sad, deset je sati, smo kao nešto rekli do 10, hoćete još da radimo, hoćete da završimo, imali smo još neke teme. Ovo nam je jedna od važnih stvari za, za prevođenje, tako još neke, da li postoje neki predlozi, pošto, pošto se Robi nije pojavio, ne znam da li vi imate neke. Um, da, da nastavim. Super. Možemo da nastavimo, ali... Ćao. Ćao, ćao. Mislim, ja ostajem, Jovan ostaje, Bojan ostaje, Marija ostaje... Šta je Vija nego javljam, Muni ode. Ja sam još malo, tada, eto, možemo još, još nešto da pogledamo. Dakle, ajmo da gledamo ovaj design the future, future by design budućnost po A ovo gore ili projektovanje i planiranje. Možda bolje planiranje budućnosti. Designing. Znači, ako ne stavimo dizajniranje, onda da stavimo nekako da, da kako da kažem, da, da, da, mislim da treba da zvuči tehnički, ja lično, nekako projektovanje budućnosti mi je okej, okay. dajte da vidimo šta još ima, bilo baš dobrih prevoda. Hoćemo pauzu 5 minuta pa, pa se vratimo za 5 minuta, ja tamo... Ne. Može. Može. Okej. Okay. Okej. Možete u četu da ostavljate predloge, ja idem ono, malo da popušim cigaru pa se vraćam. Evo mi drugari samoljivim pregledom projektovanje budućnosti i budućnost po prema projektu. Projektovanje budućnosti i budućnost po projektu. Budućnost prema projektu. Budućnost po projektu. A može neko da kopira i ostale prevode ovde u chat je bit. Ili, da, u chat. A možda bolje ovo staranje budućnosti. Pa nije, mislim da je, da je dizajn tu nekako bitna reč. Konstruisanje budućnosti i planiranje budućnosti. Planiranje budućnosti i budućnost prema planu, slično. Ako ćemo da kažemo projektovanje budućnosti, onda budućnost prema projektu. To to, znači jedno i drugo da bude tako. Ili projekat, ili plan, ili nešto već treće. Šta kažete na ovo? E, dining and amenities. Ugostiteljstvo. Šta su ovi amenities, to nemam pojma. To dođe kao neki luksus, malo bez... Pa to, neke usluge tu, znači, tako da mi ugostiteljstvo jedno pada na pamet. A ugostiteljstvo i usluge? Ili... Pa zavisi od konteksta. A meni ti kaže ljubaznost, prijatnost, ugodnost. E, ja sam tu dao predlog ovaj, u gostinsko rekreativni kapaciteti jer sam eh, pogledao više stranica na internetu i onda je e, pod dining se pod, su se podrazumevali e, restorani i tako obitni koji, koji služe hranu, kafeterije, ovaj, a pod amenities e, E, su uglavnom bile rekreativni objekti, e, tipa bazeni, e, šakaški tereni i tako. Tako da ugostiteljstvo može, može i tako, ovaj, nigde ne, ne možete da nađete ono, ne znam, uvek je, ta dva pojma su uvek spojena. Uh, amenities and dining i obrnuto, ovaj, tako sam video na sajtu. A ovako? Mhm, to je prijetno mesto. Pa za rekreaciju objekti za, ili, i hm, ugostiteljski objekti i hm, kako bi malo ugostiteljsko-rekreativni objekti. Hm, rekreativni. E, ajde još jednom Jovan, nakav je tvoj predlog bio? Tačno. Turistički? A ne, ne. Ja vam u čatu dole. Da, ja sam predlagao, ovaj, dobro, gostesku pokriva to, e, zašto sam vidio da se e, e, to odnosi, ne znam, na studentske kampuse. Tamo navode dining, onda navode listu restorana i kafeterija i onda imate posebno amenities kao rekreativni, rekreativni objekt, objekt za rekreaciju a da kažemo ugostiteljski objekti za rekreaciju, mislim da ne bismo po, ugostiteljski objekti i objekt rekreaciju, možda tako. Ja, može, može. Može. Može. Podozao sam i turističke, rečnik turistički pojma ova, um, i na našem i na hrvatskom se ponavlja isti pojmovi. Ovo um, nigde nisam našao, tako da... ti, jel? Jedno i drugo, kao, kao te dve reči zajedno. A pa ništa, idemo ovako, gostiteljski objekt, objekt za rekreaciju, to se smo možda ne za rekreaciju, nego za, uh, a ti kažeš za rekreaciju, ali ovdje piše might include attractive guest rooms, uh, dining, parks, swimming pools, golf courses, health club facilities, party rooms, theater or media rooms, bike paths, community centers, services, or gara for example. и, <laughs> объект, I все остальные объекти. Объекти за рекреацию, I sve ostalo padne na pamet. I usluge, nije, nisu to usluge, nego kako bi <laughs> garaže, parkovi... Huh. Jebika. Misli se konkretno na te stvari, znači objekti, gostiteljski objekti i objekti za rekreaciju. Sad. Evo sa strane, ko je ovo uneo? Amenities might include active guest rooms, dining parks, swimming pools, golf courses, health club facilities, party rooms, theater or media rooms. li to za rekreaciju? Ja sam iz Wikipedije. A možemo li da dobimo još nešto pored ima i večera i health club facilities, to je vratno dobra i rekreacija, party rooms, to, to je isto rekreacija, to rekreacija <laughs> nije. <laughs> za lopte. Ja ga ostatak. Da, to je ugostit. Odbit i obit za rekreaciju. Cool. A, good schools. Ništa za rekreaciju. Download preuzeti, je li to u redu? Mislite da treba da ga ostavljamo? Preuzeti i preuzimanje, to je to. Da, neko Da li ovi dining amenities možemo ovako da ostavimo, mislite treba da ostavimo plavo da čujemo možda još nekoga? Staje ga bolje plavo, pa što... Dobro, pa da prođi na in, to bi bilo super, pošto, pošto ona ima neke tu prevodilice, profesionalne, pa cool. <clears throat> Download rešili, optički disk, DVD, digitalni disk, DVD, optički disk, a kako bismo onda CD? Koja je razlika između CD-a Pa isto su optirijsko, nema rad. Jedino što je ovaj veći kapacitet. To bi onda malo... Da, sad je da se svelo samo na to. Pa dobro, CD je e, kompakt disk, digital, DVD je digi, digital video disk, tako da digitalni video disk i kompakt disk i rešen problem. Ili već ako ga ponovite dva puta, onda stavite DVD, mislim, sve cool, ali da... Ma da, to su uopšte prihvaćeni pojmovi. Dobro. E-mail elektronska pošta, economy, ekonomija privreda, emerging cultures, emer, emerging culture. Pošto tako se običavljuje kultura u nastajanju, da li vam je to, ok, to to znači, samo da li je to dobar prevod? Jeste. Kako? Kaže, meni jeste. Rađanje kulture. Ovako da ostavimo on. Može. Pa ste sve predloge ne bi loše da upisate ovde u chat, u, u, na pro, dokumentu, pa, pa ćemo vidjeti. Evo, Stošić Marina left, šta bi. Dobro, uh, engineering, engineering tehnika. Šta mislite? Mm. Odnosno inženjer. Ljudi, jel imate nešto iz reniranja? Neki predlog ili mi samo dobro? Šta je tako? Igore, tebe nisam razumela, a bogom, mi potklopili ste se pa ni ovog drugog ko se javio. Pa to je to, to je transkriptorno inženjerstvo i to je to. Nema šta. Metak nudi konstruisanje kao opciju. Mislim da je dobro. Evo ako pa neka bude environment, okolina, sredina, okruženje, stanište, životna sredina, pri, životne prilike, ambijent milje, ja bi možda milje izbacila. Na da, to je rekli i koriste. Sad životne prilike, to je meni sad... Nekad to bude i životna sredina, nekad se odnosi i na okruženje. Da, da, ja sad znam na što misliš, okej. established values, utvrđene, utemeljene, prihvaćene, ustanovljene, možda opšte prihvaćene vrednosti. Da, da. Nikolić je još dodao i ukorenjene. Pored svih ovih. Opšte prihvaćene, ukorenjene, utvrđene, utemeljene, prihvaćene, ustanovljene vrednosti. Može. Dobro, u, u, u šta smo upisali? E, establishment, ustanova, državno uređenje, uprava. Vlast. Jel se slažete svi sa vlast, ali da to kao poslednji establishment, više kao, kao da... Poslednje, isto to može da znači, znači oni koji su na vlasti, da. Jel da se slažete ili imaš neki prevod? Da, državni aparat, ali to je to, nema potrebe više. Dobro, Excess Bank Deposits, jebem li ga, depozitni viškovi banaka, rekao čovjek koji kao se bavi ekonomijom, ja stvarno nemam pojma, to je, to, to je, ovaj, ne znam. To te banke, te kartice koje su. <laughs> Ma, što opet da ih zaboravimo, bit će bolje. Facilitate, pojednostaviti, olakšati. Ima neko još nešto? Pa može, to, to ne znam, šta bi još moglo. Jel ima nešto kod, kod e, Nikolića? Dobro. Facility postrojenje, da li imaš nešto za to? Kaže, dodatna usluga jedinice, lakoće, mogućnost objekat, olakšica, pokodnost, ponuda, ponudom postrojenje. Mislim da možemo da dodamo i objekat. Može, može, jo, još objekat. A znate ono kao kad, kad smo prevodili, ja mislim da je tu bilo nekih kao, hm, dobro, postrojenje objekat, industrijsko postrojenje možda, dobro cool. E, Federal Reserve, feder, federalne rezerve, dok da tu treba neko veliko slovo, verovatno treba. Mislim da ne. Aj Google možda, Wikipedia ili tako nešto. Pa možda bi dodao još trezor ili nešto u smislu koliko zemlja neka ima Kaže na Wikipediji Savezne rezerve Sjedinjenih američkih država. A da, po savez, savezne. Ovako. Može. Jovan Igore. Može. Može. E, file datoteka, stavi onaj transcript file, pošto se i to koristi. Mada ja... Hm. Da to teka, ja bi to da to tek, ali ne znam, file, pa, šta znam, šta mislite? Ostalj. Evo Bojan. mislim da se Pajl e, već odomatilo e, da do teka to odavno nisam stvarno to moram da priznam, nisam čuo ni drugi prevod. Opet recimo, ajde razmišljam o moje mami, pa e, da može da bude... Uh, dokument. Kako? Pa dokument je dokument i direktorijum, pa, ili direktorijum, kako već bilo, ali to sad više file i foldere, ja ne znam. Pa cikla. A za Fodor da, pa stigma je da imamo dovoljno. U učbenicima je dateka file, a, a, a folder je e, fascikla. E sad možemo i direktorijum, fascikla direktorijum, ovde gore datoteka dokument file, pa onda gledamo da ono, malo se naviknemo na da tu i dokument, pa ćemo da vidimo. Ali ja mislim da je, da li ima nešto, da li ima nešto Nikolić, file datoteka, mislim da je file... Samo da datoteku, da, i da- ovo je dole fascikla direktoriju. Cool. Dobro, ajmo sad flotation units. Plutajuće platforme ili plutajuće jedinice ili kako? Platforme. Bolje platforme, ne znam šta bi drugo. Ništa, ostavimo ovako. Flyer letak, folder smo rekli, foreign currency, strana valuta. Moment, samo na, ovaj, za uh, location, ovaj, eh, evo baš gledam, eh, rečnik metak kaže, eh, može da znači emisija zajmova, sad zavisi od upotrebe, tako da bi morao tu da se navede jedan primer rečenice. Jedino je ekonomski naziv šta znači, da li u vezi nešto s parama, pa možda to to. Ne, ne, ne, ne, on priča o flotation units, ili tako Jovane? E, da, da. A, da, da. E, ali e, sama reč flotation, evo na metku ovaj, baš piše emisija zajmova. E, ali, ali, ali, sad da ti kažem šta je to, to su, to su flotation units su u Venus projektu um, razne neke platforme na kojima postoje razne neke stvari u, u na vodi, tako da su to te neke koje plutaju vezane su za vodu, tako da jesu plutajuće konstrukcije možda. E, slažem se u tom slučaju, znači treba onda navesti e, tehnički, tehnički, Samo pored plutajuće platforme treba u da stoji da se odnosi na tehnički, u tehničkom smislu pošto u ekonomskom znači nešto drugo. Kad bi mi neko rekao da Android znači preduzetništvo, majke mi ne bi mu verovala. Sad ću još jedan link tamo. Pa jeste, što ne bi? Pa ne znam, meni ja meni tako svemirski <laughs> zvuči. Pa, gospodarstvo. Pa, to što mi volimo. E, e, Sef, to je druga stvar. Enterprise može da bude i preduzeće, znači e, gospodarstvo, hrabrost, poduhvat, poduzeće, ustanova. Da, ovo se konkretno odnosi na sistem. Da. Mm, Dobro, može ovako ili, ili kako ćemo? Može. Može. Može, može. Ne znam kako se čita ovaj 50-ti. Freighter ili Freighter ili jedan. Freighter, Freighter, da. Teretni brod, jel? Da. No, Merriam Webster kaže i možda i teretni avion. Da, može, može. Može tako. E, Future by Design, samo da ga nađem gore. Duplikat. Ust ustanovili smo ono prekat. E, tako a samo da budu pazbućeni, nego sam ga gore stavila da, da uporedimo. E, dobro, gadget, naprava patent sprava. Ima za gadget sigurno <clears throat> po nešto tamo. Ima, to je Nikolić stavio. Šta? Naprava, patent sprava. Ali patent kao nikako, znači ovo ili naprava ili sprava, nema šta. Pomagalo, a? pomagalo jer se aplikacije koje se koriste dodatno recimo u Windowsu isto tako zovu gadgeti. tipa satovi, vremenske prognoze i čuda koje mogu da ti stoje po, po desktopu. Kako si rekao? kažem, svi oni satovi i vremenske prognoze i ostala čuda koja mogu da ti stoje na desktopu, a dodatne su aplikacije u Windowsu, znači nisu deo Windowsa nego su dodatne, se isto tako zovu gadžeti. Da, nećemo staviti gadget, pošto to sigurno moramo ne bi znala šta je, nego ajde da ove, ovaj, napravimo srpski, da li jesu i naprave, jeste i pomagalo, jeste prava, ali nemamo ništa za te internet gadgete, kako bismo to, aplikacija možda nije loše a mogu da budu i pomagala. U principu su to neka dodatna, dodatna sredstva. Dakle, napravo pomag, prava aplikacija. Patent onda znam, jel? Ne. A pa ovo, ko je ovo žaka freskovana globalno i prati? Kako? Opa, ja sam verovatno. Dakle, naprava pagavost prava aplikacija, jel smo, imamo još nešto i jel sve ovo stoji? E, igračkica. Da. Mm, mhm, dobro, da li ima neki nije igračka nego... Ha. E, global, svetsko ili globalno? Ok. Oba, zavisi od konteksta. Oba, oba, da. jedno i drugo je su. Government crime. Državni kriminal. Da. E, ovaj gross domestic product, e, samo da e, bilo neko predavanje, samo da nađem to. Jer to ima dva, u kapitalizmu ima jedno, a u komunizmu ima dugo. Samo da nađem. Evo ovako. E, u komunizmu je bruto društveni proizvod, zato što valjda nešto samo od proizvodnje, a u zapadnoj metodologiji bruto domaći proizvod i proizvodnja i ho jebe da mu mater, nije mi to dobro. E, u komunizmu valjda samo od proizvodnje, a bruto domaći proizvod u zapadnoj metodologiji i proizvodnja i reklame i e, e, e, e čitava ta ne znam da to neko može, može da nađe, ali znači na zapadu je bruto društveni proizvod, a u, u, u U komunizmu je, je se to, ako se odnosi na komunizam onda je bruto društveni, a ako se odnosi na, na, na, na kapitalizam onda je bruto domaći proizvod. Pa u principu se misli na istu stvar, samo različiti sistemi različite stvari ubrajaju to, ali to je znači bruto nacionalni dohodak. Pa da, ali ako recimo vodimo za komunizam, onda ćemo koristiti prevod za Bruto nacionalni dohodak je izraz koji se u srpskom jeziku koristi trenutno i opšte je poznat kao takav. Sad, šta ga različiti sistemi, šta ubrajaju, to, to mislim da nije tema. Ali nije dohodak isto i proizvod. Gross domestic product. E, tako da, ne, ajde, mislim, to, to, nam, to nam je, to smo bili na predavanju u, u, ovaj, u, u, u i profesor Guzina sa ekonomskog fakulteta je objašnjavao razliku i onda rekao prevodilac u filmu nije dobro preveo, bruto društveni proizvod se naziva u kapitalističkim društvenim, u komunističkim društvenim sistemima, a u zapadnoj metodologiji bruto domaći proizvod e, i podrazumeva ne samo e, profit od proizvodnje, nego i od drugih industrija, valjda nekih koji su vezani za to i e, advertisinga i ne znam čega sve može da bude. Tako da nije to na, društven, e, bruto nacionalni e, dohodak jer mislim da je to drugo. Ukucaj na Google pa, pa proveri zato što mislim da to nisu isti pojmovi. Možda da ostavimo plavo dok se ne pojavi neko ko je baš iz ekonomske struke da to radi. Da, ovaj čovek imao 85 godina i 45 godina je profesor na ekonomskom tetu i dao nam je prevod za ova dva termina. Bruto društveni proizvod u komunizmu i bruto domaći proizvod u kapitalizmu. Onda neka ostavimo. Pa bolje ovaj komunistički naziv, možda će narod bolje razumeti. Uh, heat concentrators, topotni concentratori. A? Da, Housing, stan, stanovanje, stambeni. No, da. incentive, posle inicijativa, motivacija. Šta? Ne, ne, ne, da. A kako je na engleskom? Gross national income, a ne uh, gross uh, um, E, gross domestic product, dakle, da li, da li mislim, jel razumeš da, da su različiti pojmovi, dakle, ovo je gross domestic product, a ovo što si ti dao nacionalni dohodak, ako odeš na, na engleski na Wikipediji, gross national income, dakle, nije, nije isti pojam. Ostavio sam u četu u dokumentu oba linka i za jednu i za drugu sa Wikipediji. Ja, ja ne, ne, ne razumem sad šta, šta, ovaj, šta, šta hoćeš da kažeš. Vidim da si ostavio bruto nacionalni dohodak na Wikipediji. Na tako? Ostavio sam dva linka. Jedan je bruto nacionalni dohodak, a jedan je bruto nacionalni prihod ili šta god već. Taj, po, taj drugi pojam o kom smo pričali. Stavio si oba ista linka, bruto nacionalni dohodak, tako da daj ovaj drugi. Ali vrati se na engleski, vrati se na Wikipediji na engleski i vidjet ćeš da je e, bruto nacionalni dohodak prevod za pojam e, vrati se pa vidi. Gross national income, na srpskom je to bruto nacionalni dohodak, a naš pojam je gross domestic product. Dakle, mislim, nije, nije isto. ništa, to je to. Mislim, ne, ne, ne, ja, ja mislim da bi trebalo prihvatimo, ovaj, šta znam, kažem, prosto da piše, da piše engles, na engleskom gross domestic product pa da razmišljam, onda je to sve jasno, ali daj, drug, daj mi drugi pojam na engleskom, a ne gross domestic product, nego gross national income. Mislim, to, to, to, to je... Ja mislim da su to druga koja. Možemo da stavimo i ovo isto, pa da... Jel to to? To je to u zavisnosti od rečenice i teksta. zavisi pojma treba da se prevede. Ako u tekstu piše gross national income, onda je to bruto nacionalni dohodak, ako piše gross domestic product, ako je vezano za kapitalizam, e, bruto domaći proizvod i ako je vezano za komunizam, bruto društveni proizvod. No. Ok. E, International Monetary Fund, Monetary Fond, Međunarodni monetarni fond, Jacques Fresco, Žaka Freskoa, Žakom Freskoom, to tu ima uvek, join us, pridruži nam se, ili priključi nam se, kako mislite, pridruži nam se, pridruži se. Žaku u, kako to, jel može tako da se kaže? Jel sa dva O ili jednim, kako? Žaku Fresko nije, nego Žak Fresko, Žaka Freskoa, Žakom Freskoom, Žaku u, Žaku Fresku, ne može, znači Žaku Fresku, to je to. E, sad ovo junior, kako se to kod nas obeležava, ne, mi nemamo to, ali da bi to bilo nešto ml ili, ili bi ovako da ostavimo mlađi, ili velikim slojima mlađi. Pa to se kod nas u cipu ne, i ne koristi. Link, link vez povezivanje. Može. Da kod nas niko ne daje isto ime koje otac, možda deda i onda, onda tako se razlika. Da, ali na primjer ako imaš nekog, nekog e, naučnika koga treba da prevedeš i sad imaš i starijeg i mlađeg, ne mogu da se setim nekoga ko je na Wikipediji ono, poznata da je junior, pa da vidimo kako su to Srbi preveli. Pa ili mlađi ili juniora, ne znam. Jedna u tim situacijama je bio problem. Dobro, vidite, možda to, možda to znaju ovdje. Tražila sam u ovom rečniku, ali nema, pa ćemo da vidimo da li neko ima ideju. A kako bi prevelo ono, the bird, po treći. Isto se zove, znači, deda, otac, sin, isto ime. Ja znam, ali ako imaš third, onda je treći. Ne znam, ga prevedeš otac, tako, mislim, unuk. Da, <laughs> okej, okej. Link, link vas za povezivanje povezati, living on purpose interview, intervju život sa svrhom, login, prijava, prijavi se, logout, odjava, odjavi se, looking forward, e, eh, looking forward. ili pogled napred. Zdravljanje Ciro igre. Pa po meni bolje napred, pogled napred, ali nemam pojma, može, može i u budućnost, ali mislim da je napred simbolični. Može, može, pogled napred. Možda u primere da se navede, to je naziv knjige a pogled napred i na... Da, meni možda pre napred, ne, ne, ne, u napred, ne u budućnost, nego, a looking forward to isto znači I'm looking forward to see you, tako da da li to sad ima veze s tim? Pa pošto jedno s drugo velikim slovima nema veze s tim. Pa se mi se veliki slojima, to su nazivi knjiga mislim da je simbolično gledanje napred, simbolično gledanje u budućnost, u, u sutra, ali gled, pogled napred praktično, kao i korak napred, iskorak iz sadašnjeg stanja. Može, onda i ti dodaj ono, radujem se. to ću te <laughs> videti, tako. I njegova knjiga radujem se. Šta? <laughs> Pa ne, pomenula pa si ovo drugo. Radujem se. Kako bi to prevela? Ko je Niko? Looking forward to see you. Ja začekam da te vidim. dobro, dobro, dobro, se ja odšao. ne znam, da- meni gledanje u budućnost ko nešto ono gledanje u tarot jebi ga, ali nekako mi pogled napred, ne znam moving forward smo isto imali problem, da li je to korak napred ili kretanje napred ili mm, ajde neki brainstorm... Bolje kretanje, bolje kretanje moving forward. Ne može, to je moving forward, a looking forward ne vredi. A moving forward govore, a looking forward je pogled u budućnosti, pogled napred. Mislim da je pogled napred, pošto je definitivno simbolika u pitanju, nije bukvalno ne misli se na bukvalan pogled napred. Malo kreativnosti, bre ljudi. Kakav ti je predlog? Pogled napred. Pa normalno simbolika. Dakle, neko ostane plavo čisto ako neko možda ima bolji predlog. Maglev, maglev marikultura i fish farming, marikultura i uzgajanje ribe, je li to u redu? Marikultura možda znači uzgajanje onih e, biljaka na dnu mora. Fish farming su farme ribe. Ajde, ajde, to, to, to, to, to, uzgajanje... E, biljaka na morskom dnu, to je marikultura. Kako sam ja kad sam tražio gledao, našao to. Mnogo je kratko, ajde još neku reč da ubacimo čisto da bude zanimljivije. Pa dobro, mislim, e, kad imamo dobar predlog, onda možemo dalje brainstorminga, da ovo je e, sigurno jasnije nego maja kultura. Da sam... Pa, pa ne znam, da, da li ima kod nas... Morsko portarstvo možda sam se, bre, kontam šta pričaš, to, to je objašnjenje reči, jasno mi. Ali ne znam kako da je kraće kažemo, da, da, a da bude jasno. Pa to, to. Morske farme, opet ne. Da. Farme u moru i uzgajanje ribe, ne, uzgajanje Uzgajanje morskih, morskih kultura, uzgajanje ribe i morskih kultura, jebene kultura. Da, farming su ribnjaci. A ovo su morske plantaže, onda e, farme su sa životinjama, a plantaže su biljne, tako da onda neke... Da, da, da, e, to, to. Podvodne podvodne, podvodne, šta sam bre rekao koju reč? Plantaže si rekao. E, podvodne plantaže i ribnjaci. Ribnjaci. Vrate, plantažu moraju rajne ribe. I fish farming, kako, ribnjaci. Da. Mislim, ako imaš da. okean, sad napraviš neki, on ne možeš da ga nazoveš ribnjak. Pa isto se zove ribnjak i u Dunavu, kad se, kad se deo Dunava pregradi, u, u njemu se gaji riba, zove se ribnjak. Samo su vrsta ribnjaka takva, ali je to ribnjak isto. Farma ribe. Ovako. Može. Može. Mm? Ovako ili da vratim kako je bilo? Može ovako. Može, mo, mada možda i marikulturu da ostaviš uh, kao predlog, e, jer ja, recimo u da. našem jeziku se koristi i hortikultura i um, čuo sam i permakulturu, uh, ništa od toga ne prevodimo, tako da... da, da Da, ali mari kultura nije baš toliko rasprostranjena kod nas. Hortikultura, moj ovaj, čale predaje na fakultetu, to se zove pejzažna arhitektura. Tako da nije, mislim, u stvari, jedan vanjski, ne znam, i jedno i drugo se koristi, slažem se, ali, ali ovaj, bez, ja recimo lično bez nekog ono srča na internetu ne znam iz prve šta je mari kultura, zbog toga mislim da je bolje da uh, uh, da to u stvari bude uzgajanje morskih plodova i ribe, odnosno uzgajanje uzgajanje morskih plodova e, e, ili da, morskih kultura već i ribe. Može, može ovako, kao što si navela, malo objašnjenje, u stvari e, navođenje primera, navođenje reči originalno. Dakle, recimo na, na, na, na, na faksu bi verovatno bilo ono mari kultura, pa bi bila definicija, pa bi to bilo neko posrebljeno, onda kao kad, a, bojim se da to ne znam dovoljno ljudi. E, može ovako? Može, može, ali ne, nisam čuo još za mari kulturu da je posrbljena. Da, ima, pa ima i ono, ima, ima raznih i hortikultura, zaista postoji, ali <clears throat> nisi siguran da svi znaju šta je hortikultura. Mislim, ovi obrazovani trebalo bi da znaju, ali mislim, ovi, recimo, koji nisu išli u školu, pitanje, gledaš samo Grand Paradu, brate, da li znaš šta je hortikultura? Pa onda znaš šta je baštovanstvo, pošto se oni dosta bave spoljašnjim izgledom koje čega. Ali okej, okay, može ovako, logi, dobro objašnjenje i razumljivo. Moving forward. Kretanje napred. korak napred. A da bi baš bio korak. Javane? Da, ja se slažem s ovim korak napred, e, nije, nije baš bukvalni prevod, ali ne znam, nekako ima više stila tako. Koje? Korak napred. Drugi deo, drugi deo filma, treći deo filma. To smo se lomili već više puta opet. Pa zato sam i rekao kretanje. Ok, ajde možda neko ima od ovih novih, pošto nisu tu. Ili ima nešto Nikolić, ili ima nešto Jovan? Nisam imao predloga, to, Nikolić eh, ima tek od eh, Reserve Money, da dođemo do Erna. Nema, nema kod njega, nema. Movement pokret? Kad se već ona, ovo, ovaj, samo gore da, da, da. join us, eh, pridruži se, D je izostavljeno. Ela. É Fala aí. Orientation presentation. Hoje może, proszę. Może tak. Może. Peter, Peter Joseph, Peter Joseph, fotowoltaica. vol, voltaik, jel? Voltaik, da, dobro je, fotonauta. Voltaik, pardon. Planned ob obsolence, planirana zastarelost. To je to. Pre-stressed, lightweight concrete, prenapregnuti beton. Ali tako smo to... Da. Nikolić možda tu ima nešto nema, on ima od rezervi novca. Ali ja mislim da je to taj izraz, pošto sam gledao to je ovaj jedan naš arhitekta, on je baš to ovaj pionir u tom. Izde je zvao Žeže. A sad opet samo ne znam što si e, reč, ono prvo što si rekao nisam čuo. Za, za pre-stressed lightweight concrete, je li to? Da, da, da, da, on je pionir tehnologije. Kako? taj arhitekta da, na, naš, e. Zato sam i uzao razvoj napravio betonac, ja mislim on koristi u građevinarstvu. Jel to da to nije Berliga? Ti daži da jeste, jel da? Jeste, brate. Cool, <laughs> brate. Prefabricated montažni, prethodno napravljen, da ima nešto bolje. to je to. Samo ovde za priest test, uh, lightweight, uh, ovo lightweight mislim da je suvišno jer vidim na Wikipediji postoji samo uh, pre-stressed concrete, nema u okviru uh, samog pojma lightweight. Pa mislim da je razlika samo u težini materijala koji se koriste, nije osnova šljunak nego nešto drugo, pa je u stvari prenapregnuti laki beton. Ovaj, malo je savremenija izvedba klasičnog prenapregnutog betona. E, može, se navede tako. Kako? Samo dodaju prenapregnuti beton, dodaje prenapregnuti laki beton. Dobro. Jeste jedan sad ili ćemo da prekidamo, hoćete pauzu, kakvi ste? Pa ja bi u principu trebao da palim uskoro, pa kako god. Pa nije ostalo još mnogo, ali ajte kako hoćete. Pa ajde na brzinu da letimo onda bez pauze pa da se razilazimo. Čekajte, Igor je ja da pali skoro, Rajko bi ostao, a Jovan Posto. Kako? Posto bi. E, ja bi. Da, da završimo, da ročimo sve. To kažem, ajmo bez pauze pa da završimo. Na to sam mislio, pošto uskoro moram da idem, ali ne odmah. Da se neko igra? Kažem, ne moram odmah da idem, nego uskoro, pa ajde bez pauze da završimo. Prosto ovako imamo još 10 reči. Mislim, 40 si nešto. Da, većina ima solidan ovaj prevod. Dobro. Prefabricated, montažni prethodno napravljen, ima li tu nešto? Project projekat, RBE, hm, šta ćemo s tim? hoćeš da ostaviš, to je napišeš modna resursna ekonomija. E, to da dogovorili tako ili ekonomija je zasnovana na resursima? Mislim, u principu meni mnogo bolje zvuči ekonomija zasnovana na resursima nego resursno bazirana ekonomija. I samo resursna ekonomija. Da, možda, pa da, bolje. da odmah, odmah znaš šta je, nego da napišeš resursna, možda je bolje objašnjenje ovako. Mislim, drugari, znate šta, pošto ipak ima tu važnih pojmova, ajte da stanemo ovde, da stanemo sa projektom, dva sata radimo, ovaj, da vidimo kako hoćete da završimo ovo. Pa ajde, ovo je stavljeno Ajde, ovaj opet za kraj nedelje, pa ono, ne znam pojma, sreda, četvrtak, petak, pa se nađemo. A opet onako dupa. Dobro, ja ću, e, ja ću onda da samo sebi da zapišem to. Uneću sve pojmove koji su se pojavili, uh, uh, ono, one, one timove koje smo imali, i sve to, tako da ću to da unesem i stavit ću Doodle opet nešto uh, utorak, sreda, četvrtak, na primer. Pa da vidimo kad možemo i to je to, onda ćemo da nastavimo s ovim temama ako se pojave ovi koji imaju... Može, može, ali te, te timove pod hitno moramo. Šta moramo? Pa ono, TVP Core, eh, Community i ono već. drugar, još jedna dobra, dobra, dobra, dobra vest. Počinjemo, radimo na projektu Gradin. I tu će biti otprilike 100 do 150 strana, oni imaju prevodioce, tako da će dati prevodioce. Tako da možemo ovaj, u tom dogovoru, kad budemo se dogovarali šta ćemo da stavljamo od materijala, možemo nešto da, da ih prosto da prevedemo, nešto što u jezičkom timu takođe treba. Tako da ovaj, dosta dobro zvuči taj projekat i, i, i mislim da će toga biti nešto, mislim da ćemo dobiti pomoć. Dobili smo još jednog čoveka ovaj, koji prevodi sa francuskog već godinama i piše, znači ima neke i objavljene stvari. Dakle, računamo da će on biti e, dobar za korekturu i da će moći da upoređuje sa francuskim <clears throat> završenim prevodima, tako da će nam biti od koristi. Dobili smo Marinu koja, koja i studira tamo na engleskom i tako i govori engleski i dosta dobre predloge videli ste tamo. Fine predloge, razmišlja lepo, tako da eto, malo nam se povećao tim Jelena je tu za lekturu, uh, Jovan je stigao uh, um, i tako. Imamo priču o, o prioritetima i o tome o kako ćemo da radimo, to nam ostaje za sledeći sastanak možda kad se pojave i ti ljudi, tako da dobro, super smo danas uradili posao, je da ti to okači gde treba da se okači, a ovaj, stavit ćemo Dudu i vidimo se sledeće nedelje. Ja ću da unesem sve ove još sporne termine i, i ne znam, super smo radili ok, ništa, ovaj, pozdravljam vas, idem da izmontiram ovo, pa da okačim večeras još i čujemo se onda sledeće nedelje. Pozdrav. Paži, čao. Ćao.